บุ๊กทูเก้าสิบห้าคำสันธานสองค o n j u n ช t i o n e r เธอไม่ทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่วันโ n å r holdt hun op med at arbejde? ตั้งแต่เธอแต่งงานหรือ efter deres bryllup ใช่ เธอไม่ทำงานอีกเลย ตั้งแต่เธอแต่งงาน Ja, hun holdt op med at arbejde, da hun blev gift. ตั้งแต่เธอแต่งงาน เธอไม่ทำงานอีกเลย Efter hun blev gift, har hun ikke arbejdet. ตั้งแต่พวกเขารู้จักกัน พวกเขามีความสุข Fra de mødte hinanden, har de været lykkelige. ตั้งแต่พวกเขามีลูก พวกเขาแทบไม่ไปไหนเลย Efter de har fået børn, går de sjældent ud. เธอโทรศัพท์มาตอนไหน Hvornår taler hun i telefonen? ขณะขับรถหรือ Under kørslen? ใช่ ขณะที่เธอขับรถ Ja, mens hun kører bil. เธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถ Hun taler i telefon, mens hun kører bil. เธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้า Hun ser fjernsyn, mens hun stryger. ธอฟังเพลงขณะที่เธอทำงาน Hun lytter til musik, mens hun laver sine lektier. ดิฉันมองไม่เห็นเลย ถ้าดิฉันไม่มีแว่น Jeg kan ikke se noget, når jeg ikke har briller på. ดิฉันไม่เข้าใจอะไรเลย ถ้าดนตรีดังเกินไป Jeg forstår ingenting, når musikken er så høj. ดิฉันไม่ได้กลิ่น ตอนที่ดิฉันเป็นหวัด Jeg kan ikke lugte noget, når jeg er forkølet. เราจะนั่งแท็กซี่ ถ้าฝนตก Vi tager en taxa, hvis det regner. เราจะเดินทางรอบโลก ถ้าเราถูกลอตเตอรี่ Vi rejser verden rundt, hvis vi vinder i lotto.